قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين muhtadin Sema mimi nimekatazwa kuwaabudu hao mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu Sema mimi sifuati matamanio yenu hivyo nitakuwa nimepotea na sitakuwa miongoni mwa walioongoka. Qul inni ala bayinatin min rabbi wa kadhabtum bihi ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين Sema, mimi nipo kwenye sheria iliyo wazi itokayo kwa Mola wangu mlezi. nanyi mnaikanusha mimi sinacho hicho mnachokihimiza hapana hukumu ile ya Mwenyezi Mungu yeye anasimulia aliyokweli naye ni mbora wa kuhukumu kuliko wote. Qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiya al-amru bayni wa bainakum Wallahu a'lamu bidh-dhalimin. Sema, lau kuwa ninacho hicho mnachokihimiza, ingelikwisha katwa shauri baina yangu na nyinyi. Na Mwenyezi Mungu anawashinda wote wajua madhalimu. Wa indahu mafatihu ghaibi la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Na ziko kwake funguo za ghaibu. Hakuna azijuae ila yeye tu. Na yeye anajua kilicho nchi kavu na baharini. Na halidondoki jani ila analijua. Wala punje katika giza la ardhi. Wala kinyevu. Wala kikavu ila kimo katika kitabu kinachobainisha. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون Naye ndiye anayekufisheni usiku na anakijua mlichofanya mchana. Kisha yeye ukufufueni humo mchana ili muda uliowekwa utimizwe. Kisha kwake yeye ndiyo marejeo yenu na tena akwambieni mliokuwa mkiyafanya Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Ewe nabii waambie hawa makafiri Hakika Mwenyezi Mungu amenikataza kuwaabudu hao mnaoabudu badala ya Mwenyezi Mungu. Basi mimi sifuati matamanio yenu. Kwani nikikufuateni nitakuwa nimekengeuka kuiacha haki na sitokuwa katika waongofu. Waambie, mimi nipo juu ya sharia iliyo wazi, iliyoteremshwa kutoka kwa Mola wangu mlezi, na nyinyi mmeikanusha Qur'an iliyoileta sharia hii. Na mimi sina uwezo wa kuileta hiyo adhabu mnayoihimiza ije. Bali hayo yamo katika uwezo wa Mwenyezi Mungu na yamelazimika na kupenda kwake na hikma yake. Na hakuna amri wala madaraka ila ya Mwenyezi Mungu tu. Akipenda yeye atakuleteni adhabu kwa haraka na akipenda ataichelewesha. Yeye subhanahu aliyetakasika anafuata katika hayo hikma yake naye ni mbora wa kuhukumu baina yangu na nyinyi. Sema, lao ingelikuwa kumo katika makadara yangu kukuteremshieni hiyo adhabu mnayoihimiza ije, ningelikuteremshieni kwa kukasirika kwa ajili ya Mola mlezi wangu. Na hapo mambo yangekwisha baina yangu na nyinyi. Walakini amri ni ya Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mwenye kujua kuliko wote wanayostahiki makafiri katika adhabu ya haraka au ya kuakhirika. Ni Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ujuzi wa milango yote ya vilio ghaibu, visiojulikana na wengine. Hapana mwenye kukusanya ujuzi wa hivyo ila yeye, na anaowataka kuwapa baadhi yake. Naye ujuzi wake umekusanya vitu vyote vilioko nchikavu na vilioko baharini. Wala halidondoki jani, jani lolote lile ila yeye analijua wala haianguki mbegu chini ya ardhi, wala chochote kilicho kinyevu au kikavu, ila yeye subhanahu anakijua kwa utimilifu. Kauli hii inafahamisha kuwa kujua mambo ya ghaibu kuko kwa Mwenyezi Mungu. Na funguo za hayo ziko kwake tu. Na mambo ya ghaibu ni mafungu mawili. Ghaibu mutlak ambayo hayumkini kutambulikana na akili kama mambo yatakayomfikia mtu katika mustakbal. Na ghaib nisbi hizi ni siri za ulimwengu na viliomo ndani yake na kuweza kuvitumia kwa maslaha ya watu. Ujuzi wa hayo huweza kughaibu kwa vizazi kadhaa kisha ukadhihiri. Na funguo ya hizi pia ziko kwa Mwenyezi Mungu. Humwezesha mtakaye katika waja wake wale wanaozama kusoma ulimwengu. Na katika hayo ni haya ya uvumbuzi ambao tunauona anaufikilia mwanadamu kwa kuwezeshwa na Mwenyezi Mungu mtukufu. Na yeye ndiye anakulazeni usiku na anakuamsheni mchana na anajua mnayoyachuma mpaka utimie muda wa kumfikia kila mmoja wenu ajali yake duniani ya kufa. Kisha siku ya kiyama mtarejeshwa nyote nyinyi kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Tena atakwambieni amali zenu mlizotenda duniani, njema au mbaya na akulipeni kwazo.